Պարոն Սարգսյան, այսօր գործողման է մեկնել այս զորակը, որտեղ ընդգրկված են երեք գյուղեր՝ Դախաչենն է, Ռևն է եւ Ծաղկաշենն է։ Պետք է ասեմ, որ փոքրինչ աշխուժություն նկատեցի Ծաղկաշենում, չնայած ձմերվա, այսպես ասած, տխուր եղանակն է։ Համաձայն է ինձ այդ գյուղապետը, աշխուժ գյուղ է, աշխոր գյուղա, туриզմի հետ զարգացած գյուղա, բավականին туриզմն էլ ժողովրդի կյանքը աշխորացնում ու ժողովուրդը այլ կերպ է մտածում, տեսնում են արտասահման եկած մարդկանց, շփվում են հետը, Քաղաքականությունը մի քիչ ստեղ բարձր է այդ առումով։ Քաղաքականությունը բարձր է, առաջինը պայմանավորված է, որ այստեղ է գտնվում հայ ժողովրդի արժանավոր քաջազուն զավակներից մեկի Նիկոլ Դումանի տուն թանգարանը, որ ցավոք սրտի երբ տնորենը տեղեկացավ, որ հյուրեր են եկել, ասաց, որ ձմեռը չեն բացում, որքանով է ճիշտ դա։ Առաջինը Սակաշատ գյուղում մենակ Նիկոլ Դումանը չի խանասորի Վարդանի տուն թանգարանն ունենք ոչ թե միայն թանգարաններ, այլ ազգային հին թաղամաս Նիկոլ Դումանետնից մինչև Խանասորի Վարդանի տունը մեր բավականին մեծ թաղամասը հին ոճով ձևակերպված, մորոքված, բայց ինչ որ խոսքում նոմա աշխատողի մասին, տուն թանգարանը սեզոնային աշխատում։ Քանի որ ձմռանը տուրիստներ չեն լինում, թանգարանը չի աշխատում։ Լինում է պահեր, որ նախորդ տեղեկացնում են, այդ օրը բացում են տեսնում են, բայց հիմնականում սեզոնային բնութագրում այդ աշխատանքը դրա համար հնարավոր է որ Քանի բնակիչ ունի գյուղը։ Կան մշտական, կան ժամանակավոր, կան նաև այնպիսի բնակիչներ, որոնք տարի մի քանի անգամ կամ ամիս մի քանի անգամ Ստեփանակերտում են բնակվում, բայց գալիս գնում են։ Հիմնականում մշտական ստեղ բնակվում են գրանցված եւ ժամանակավոր բնակիչներ, 125 հա, բնակիչ ունենք։ Պարոն գյուղապետ, մշակութային ինչ կյանքով է ապրում ցաղկաշացի, ինչ լուծված եւ չլուծված հարցեր ունեք, Ընդհանրապես մշակույթ տանը ոչ մի հնարավորություն չկա զբաղվելու։ Ճիշտ է, կան մարդիկ, որոնք գալիս են իրենց ժամանցը անց են կացնում մշակույթ տանը, դամինո են խաղում, նարդի են խաղում, հերթացուց են նայում։ Կան պատիթեր։ Երեկոյան ժամերին բացվում է։ Երեկոյան ժամերին ցերեկով միշտ էլ գործի գնում է։ Մեկ-մեկ պատահում է, որ մշակույթ տան աշխատողը ոչ թե ճիշտ ժամին է կապում, մի քիչ ուշ է կապում, քանի որ ժողովուրդ ցանկանում են ելի խաղալ։ Փորձենք ամփոփել համայնքապետի հետ հետ Սախտաշապի ապրած կյանքը 2018 թվականին։ 2018 թվականը որոշ առումով շատ լավ տար է եղել նախ յուղացիներ զբաղվում անապահովությամբ հողագործությունով հիմնական մասը լավ բերք է եղել, աշխորություն եղել է այդ առումով յուղում։ Մարդիկ եկամուտ է ստանում են իրենց հոգսերը կարողանում են որոշ չափով բավարարել, ված եղել, հագին անասուններ պահել, բայց ճիշտ ասած այս տարավերջի վրա շատերը վաճառել են Հայաստանից եկել են մեծ քանակությամբ, առնում են տանում են, այդպես քչացել են քիչ քանակը, բայց հողագործությունը լավ է, դեր այս տարի ավելի շատ են բավարար հողագործությունը, ավելի շատ ցանկացել։ Բայց չի, բայց դժվարություն միշտ էլ կա, մանավանդ փոքր գյուղերում։ Ճիշտ է, մեր գյուղը հյուսիս հարավ ճանապարհից մոտիկա գտնվում ժողովուրդը հեշտ են Ստեփան Գրիգոր քաղաքի հետ շփվում գնում։ Դա որոշ չափով աշխուժացրել է։ Աշխուժացնում է, իհարկե։ Քանի տարի է որ ղեկավարում եք գյուղը։ 10 տարի գյուղապետ եմ աշխատել, հետո գյուղատնտես եմ աշխատել։ Կրթությունը գյուղատնտեսականի։ Այո, միջի մասնագիտական կուրսում ունեմ, ագրանոմիա, միշտ բնակվել եմ գյուղում, ընտրած գյուղը սիրում եմ, այդ գյուղով աշխատում եմ, ինձ ունեմ հագին հողամաս, ծառեր եմ տնկում, հողամաս եմ վարում, ջուր ունեմ թեկուզ մեզ ծախսերով դեռ չավարտվածա գործը, բայց ես Խաչեն գյուղի ներքևի մասից Արուհի ջուրը իմ ուժերով տեղափոխել իմ հողամաս, հիմա մշտական ջուրն եմ հողամասում։ Էլ դուք իսկ մնացածները ովքեր այգիներ հնարավոր չկա, կան մեր յուղից հրևից կան մարդիկ, որոնք ցանկություն են հայտնել մոտ բանջարանոցով զբաղվեն, հող են հատկացրել իրենց համար, շատ լավ ուրախալի է, եթե ցանկացողը լինելի կհտրամադրեմ, բայց ջուրի պակասություն ունեն։ Եթե հնարավոր լինի մեր հողերը, բերի հողերա, հարթ փողեր շատ ունենք։ Եթե հնարավոր լինի, այս ստորգետնյա ջերից արտեզան պոմպերի միջոցով օգնել գյուղացիք ավելի աշխուժ կլինեն, ավելի լավ կաշխատեն։ Պարոն գյուղապետ, մոտ 30 տարի է ինչ աշխատում եմ Արցախի հանրային ռադիոյում, միշտ էլ սիրել եմ գյուղը, գյուղացուն։ Թերևս դրա պատճառներից մեկը գուցե եւ իմ գյուղական ցակումն է եւ այն, որ միշտ էլ սիրել եմ գյուղի առողջները, լուսաբացները, արդեն ով գիտի, որ երրորդ անգամ եմ կրկնել եւ կրկնում ենք ոչ միայն ես, որ Արցախը ագրարային երկիր է, գյուղատնտեսությունը ունի ռազմավարական մեծ նշանակություն, սա սակայն ցավոք սրտի չենք տեսնում այն, ինչպես ասում են, պիկը, այն հաջողությունը, որը պիտի գրանցվի։ Կան առանձին ֆերմերներ, կան առանձին հաջողություններ, անհաջողություններ եւ այլը, որպես երկար տարիների փորձ ունեցող յուղատնտես։ Ինչն է մեզ հանգանում, որ առ այսօր ունենք չմշակված հողատարածքներ, ունենք չիրականացված ծրագրեր եւ այլն։ Երբ հիմնադրամը ստեղծվել է Ղարաբաղում, բոլոր ցանկացողներին հնարավորություն են տվել օգտվել այդ գումարից Գյուղի աջակցության հիմա։ Գյուղի աջակցության հիմնադրամից, բայց հաշվի չեն առվել, որ այդ մարդը, որ այդ վարկը ուզում է վերցնի, այդ ինքը հնարավորություն ունի ճիշտ նպատակային է հողը ծախսի, հնարավորություն ունի հողը թողակտորը մշակի եւ արդյունք ստանա։ Եղել են մարդիկ, որոնք նպատակային են փող օգտագործել, վարկ օգտագործել։ Մի մասը հասել են արդյունքների, մի մասը չեն հասել արդյունքների, բայց մի մեծ մասն էլ այդ փողը այլ նպատակի են ծախսել, ոչ թե հողի վրա են ներդրել։ Դա մեծ խանգարում է։ Պատճառներից մեկը թերևս դա է։ Դա է, որ իբիջե հիմա լավ զարգացման վերելքում չենք, բայց այսօրվա դրությամբ ված չի, հիմնադրամը օգնում է։ Ավելի ճիշտ է, շատ թղթաբանություն են պահանջում, ավելի շատ տվյալներ են պահանջում, բայց հիմնականում այդ վարկ ստանողները օգտագործում են հողի վրա։ Այդ ուժը շատ լավ է։ Բայց գյուղատնտեսությունը զարգանալու համար մենակ վարկը քիչ է։ Ճիշտ է, պետությունը սերմերով օգնում է ժողովրդին, բայց այդ սերմերը միշտ չի որ լավ որակյալ սերմ է լինում։ Ճիշտ ասած, լավ սերմը թանկ է, բայց հաճելի կլինի, ավելի ճիշտ կլինի թանկ սերմ վերցնել վարել եւ շատ բերք ստանալ, քան թե 4-5 անգամ ցանված սերմերը վերցնելուց ցանես։ Դա էլ նշանակություն ունի, բայց խաղաղորդության երիկն է մեր երկիրը։ Պետք է զբաղվեն խաղաղորդությամբ։ Խաղաղորդությունը եւ շատ եկամտաբեր ճյուղա։ Կարելի է մեծ քանակություն ստեղծել, արտահանել չի փչանում։ Դա այն մոթերք չի, դա բանջանոցային կուլտուրա չէ, էլի, որ 2 օր, 3 օր հետո արդեն փչանում է, չես կարա ահել։ Պետք է զբաղվենք այնպիսի կուլտուրաներով, որոնք հնարավորություն կա արտահանել։ Բացի այդ, մեզ շուկա չունի, Ղարաբաղում շուկա չկա, որպեսզի մարդը մեծ գործերի գնա, շուկա պետք է լինի, որ կարողանա վաճառել։ Ես գտնում եմ նորմալ կլինի։ Հույս ունեմ, հույս ունեմ, հույս ապրող ժողովուրդ, դու որ լավ լինի, կամաց կամաց առաջխաղացում կա, բայց դանդաղ է։ Եվ վերջին հարցս, մենք սկսեցինք նրանով, որ Ցաղկաշատը աշխուժ գյուղ է։ Մի քանի փաստարկներ բերեցիք եւ ես էլ համոզվեցի եւ ռադիոընկերներն էլ գիտեն։ Բանգուղապետ շատ են տուրիստներ գալիս երբևէ որևէ մեկը ցանկություն է հայտնել այստեղ օրինակ մի տուն կառուցի, մնա այստեղ։ Մեր գյուղում 3 հատ տուն կա սեփականացրված, որի սեփականատերը արտասահմանից եկած ժողովուրդ են։ Ճիշտ է, մշտական չեն բնակվում, բայց հաճախում են տարի մի քանի անգամ։ Ազգությամբ հայերեն։ Ազգությամբ հայերեն։ Մեկը Ֆրանսիայի հայ է, երկուսը Ամերիկա հայ է։ Իրենք են կառուցել։ Չէ, գնել են, նորոգել են, այո, հա։ հին տները գնել են, նորոգել են, ես բարեկամ ու իրենց զանոթը երբ գալիս էին գողեր, իրենք այդ իրավունք տալիս են, որ ես ներում ապրել եմ, ես հաճույք ստանամ։ Այսօր դաստիարակվում է շատ խելացի սերունդ, այսինքն տեղեկացված նորագույն տեխնոլոգիաներին։ Ներկայիս սերունդը ձգտում է ավելին, այսինքն նոր գիտելիքներով հարստանալ, ինչպես նաև հասնել իրենց նպատակներին։ Որ դասարաններում եք դասավանդում։ 6-ից մինչև 12-րդ։ Քանի աշակերտ կա ձեր դասարաններում ցավոք սրտի շրջեցի այս գյուղերում եւ դխուր վիճակ է, դասարանները միացված, աշակերտներ չլինելու պատճառով, ակամայից հիշեցի այսպիսի մի տեսանյութ, երբ Ղազախստանի նախագահին մի լրագրող է այցելել այդ երկրներից Բարևեց նստեցին ու շատ էսպես հպարտորեն ասում է, «А что вы хотите от меня? Вот в течение минуты сообщили, что уже родились тысячи детей»։ Այսինքն մեկ րոպեում Ղազախստանում ծնվել է 1000 երեխա։ Ու դա երևի եւ հպարտությունն է եւ ապագան է։ Ցավոք Արցախյան գյուղերի ամենացավագին հարցը հենց դա է։ Համաձայն եք ինձ հետ։ Այո, իհարկե, աշակերտների քանակի պակասությունը կարելի ասել համարվում է յուղի ոչ նպաստավոր պայմանը, աշխարհագրական դիրք կարելի է համարել, ինչպես նաև սոցիալական ծրագրերը։ Այսօր շատ դժվար է մեկից ավելի երեխաներ պահել, իմ կարծիքով։ Այո, ամուսնացած եմ, ունեմ մի աղջիկ, մի քիչ ծանր է սոցիալական պայմանները, որպեսզի շատ երեխաներ ունենան, այսինքն յուղական միջավայրի մասին կոնկրետ խոսում, այսինքն յուղական միջավայրում հիմնական զբաղմունքը համարվում է գյուղատնտեսությունը եւ Դալի ասա գյուղատնտեսությունը, գյուղատնտեսության ճյուղեր անասնապահություն, երկրագործություն, օրինակ զբաղվում է անասնապահությամբ, որտեղից է հայտնում մի հիվանդություն եւ մեծ վնաս հասցնում։ Կամ էլ հողագործության զբաղվելով արաշտ եւ կարկոտ, մի խոսքով այդ ամենը ազդում է։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, որտեղ եք բնակվում։ Ստեփան Ադերտում։ Արսեն ջան, ահա այսպեսի մի հարց է նաեւ ինձ հետ ակրկրում, դուք պատմության ուսուցիչ եք ինչպես է այսօր դասագրքերի ծրագրերը ինչ կա դասագրքերում օրինակ եղել եմ Խաչեն գյուղում այնտեղ տարական դասարանի ուշչուհին առաջ քաշեց շատ լուրջ հարցեր որոնք իրավամբ խորհեղու տեղիք են տալիս ինչպես են պատմության դասագրքերի եւ վիճակը եւ տեղակայված նյութերի ծրագիրը աշխարհագրությունը պատմությունը համապատասխանում է հերոսական ժողովրդի պատմության հետ Անշուշտ համապատասխանում է, չի կարելի ասել օրինակ իրադարձությունները կարելի են համարել կեղծ, բայց եւ ժամանակի ընթացքում իմ կարծիքով պատմությունը համապատասխանեցնում են ժամանակին Դա իմ կարծիքն է։ Ունեք Արցախյան գորապայքարի մասին ինչ կա զետեղված։ Ինչ է։ Արցախյան գորապայքարի մասին, ինչպես օրինակ շարժումն սկսվել, շարժման կազմակերպիչների մասին, ժողովրդի պատրաստականության, ինչպես նաև Դա երեխան որ դասարանում է ցանոթանում։ Արդեն 9-րդ դասարանում երեխան ցանոթանում է ինչպիսի իրադարձություններ Ղարաբաղյան շարժման մասին հետագա ռազմական գործողությունների Այսինքն սկիզբը, ընթացքը, ավարտը, պատճառներն ու հետևանքները։ Արսեն ջան, ինչ խոսքով կցանկանայիք ավարտեինք մեր զրույցը, հանդիպումը։ Ինձ դուր են գալիս կրակոտ երիտասարդները եւ մեր հարցազրույցը ապացուցեց, որ իրոք այսօր ուժ կա հայ մտավորականի, երիտասարդ մտավորականի մկաններում կցանկանամ դա մեր բոլորիս նպատակն է ինչպես նաև երազանքն է որպեսզի երկրում հաստատվի խաղաղություն ժողովուրդը ստեղծի արարի խաղաղ կապույտ երկնքի տակ, թող երկրում տիրի խաղաղությունը Սերգեյ ջան, երբ Ռուսաստանի Դաշնության Ռոստով քաղաքից գալիս եք ձեր ծննդավայրը, ինչ հիշողություններ են արտնանում, ինչպես եք ցանկանում յուղը տեսնել, հիասթափվում եք, ուրախանում եք, ողջավորվում եք, ի՞նչն է պակաս, ի՞նչ կցանկանայիք որ լիներ։ Տատո խնամքը ուրիշ ինչ մնացածը լոխլավա։ Տատիկը մենակ է ապրում։ Հա։ Դա ձեր հորական տատիկն է, մորական։ Իսկ ինչու եք դուք խնամում։ Դե այտենց է ստացվել։ Իրան երկու աղջիկյոնը ոչ մինը ստեղ չի։ Մեկը Ռուսաստանն է, մեկը Սերեդնյա Ազիա, ոչ մի հնարավորություն չի ունեցել։ Գյուղը ճիշտ երիտասարդությունը պակասել է։ Երեխաներն էլ մարդիկ կան, որ երիտասարդ որ չեն կարողանում տան հարցով ամուսնանան։ Տներ շատ կա, բայց որ սարքեն տան իրենց դպրոցը երեխաները բացակայում են։ Երբ չկա լի այդքան երեխա։ Ինձ էր ունեն տղա, երեք երեխա ունի, մեկն է կունենա։ Այս գյուղն ապրում եք, ամեն ինչն է կա, ճիշտ հողերը տված է, ցանիր, ամեն տարի լի։ Քանի տարեկան եք։ Ես 55 թվականն եմ։ Ինչպես եք ապրում։ Ոչ լի, ոչ ասենք թե շատ վատ ենք ապրում, ոչ ասենք թե շատ լավ ենք ապրում։ Միջակ լավ ապրում ենք։ Ահա, ում հետ եք ապրում։ Կինս է տղաս հարսս։ Երկու աղջիկս ամուսնացած դուրս եկածն։ Որտեղ են ապրում։ Մեկը Շեյդիշեն է ապրում, մեկ երեխա ունի, մեկն է 4 երեխա ունի Ջագլիջեև։ Թորսը ծառայությունը բրծել է եկել է տուն։ Բարով է եկել։ Էս հա։ ուր եք գնում։ Կենթանիների հետ։ Կենթաները տալ մեկ ջրին, բերեք նոր բանտակուտի անե գոմերը։ Ինչով եք զբաղվում դուք։ Կենթանիներն են, մեկը ոստանները։ Այգեգործություն։ հա, Այգեգործը անում ենք, հա։ Հա։ կզբաղվեք այգեգործությամբ։ Հա, այգեգործություն։ Հա։ Մեզանով յոլա են գնում լիր։ Ում ասենք թե լավ չեն կամ ներս օգնեցեք։ Մենք աշխատում ենք, մենք լավ ապրում ենք։